muramutse mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro nongere ndabahe n'ikaze muri makuru amakuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urwaruka rwahereje amashuri rwagiye mu gihugu cya Zambia kurondera akazi rurasaba leta y'u Burundi gusinyanira amasezerano n'icyo gihugu kugira abakore mu mwidegembyo ngo kuko bahohoterwa mu gukora urudandazwa araza kutubwira ibisabwa kugira umunonotsi y'abarokotsi yitabira izo nkino ivete nije imbere nije ngoma ndabashikiriza n'amakuru mu hinga bw'ivyo mahari François Akimana Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Nongeye kubaha ikaze muri makuru abanywanyi b'amabanki n'amaposita ngo bagiye koroherwa mu guhanahana amafaranga biciye ku buhinga bwa none mu itangazo ryasohowe ni banki nkuru y'igihugu umuhanuzi wa Berbe ajejwe ibyo guhanahana amafaranga yamenyesheje ko ubu mu munsi umwe umuntu azaba afise amafaranga yigwe kuri konti byahora bifata iminsi ishika kuri itanu jean bosco ndikumana yanavuze ko ari no mu mbere yo gukingira inyungu z'abanywanyi kandi ko sheki itangwa kwizira ko irenza imiliyoni cumi na z'amarundi tumukurikira ubuhinga busanzwe bukoreshwa mu isi yose tutarenganye no muri iri shyirahamwe ry'ibihugu dusangiye akarere muri afurika y'ubuseruko ni uko tuba tugomba yuko ubwo buhinga butegeza gukingirwa hagakingirwa ayo mafaranga ahanahanwa aciye muri ubwo buhinga hakongera hagakingirwa n'abakoresha ubwo buhinga bwose icya gatatu kandi ari nacyo ngira ngo mwofata yuko gikenewe cyane murumva rero yuko ari akarusho kadasanzwe bazokorohezwa kubera kuko wewe uronse iyo sheke ukayicana muri banki yawe iyo banki icicisha muri ubwo buhinga bakaca barungikira banke iyo sheke yatanzwemo iyo banki nayo ikaca ibona muri ubwo buhinga ikabona ya sheke igaheza igasuzuma ibikenewe byose kuri iyo sheke ari nka bijya by'amasinyature isheke kwitibwe n'ibindi ikaca itanga uburenganzira yuko iyo sheke ishobora kurihwa canke ibonye ubonye yuko hari ibe yabyanze hanyuma naho bakubwire bati isheke irabuze iki niki niki ntibishobora kurihwa ntugende usubiremo tubandanirize hano twabateguriye mu yavuga mu gisata c'imibano rwaruka ruva mu mihinga itandukanye y'igihugu rurangije amashuri rurijukiye guca ruja mu bihugu bibanye biturutse ku kubura akazi abayazina hagisanganiro bari mu gihugu cya Zambia iyo bakora umwuga wo kudandaza bavuga ko bahohoterwa kuko urudandazwa bakora rutisunza amategeko bagasaba leta y'u Burundi gusinyiranira amasezerano n'ico gihugu kugira bakore mu mwidegemvyo n'inkuru ya Evariste Nziko Banyanga rumwe muri urwo rwaruka ruturuka mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu ruvuga ko rurangije amashure kubera ko rudahita ruronka ico rukora atahandi guyumvira kuja atari mu bihugu byo mu bumanuko bwa Afrika aho ngo nta kindi ruja gukora atari kudandaza uno atashimye kuvuga izina akorera mu gihugu ca Zambia Mugenari imaze ndumushomeri niho nigiye inama ati abandi bo bamaze kuba bashika hanze ndarondera itike ndayironka ko gushika ino ubona asanga babagenzi dusanga bakora turakora turakora turakora turagera narwo kintu cishe umutahe tugeze kuri nyamutayi nako turatangura kugira turatangura gukora urudandazwa urwo rwaruka rukora ni rwisunga amategeko ari naco gituma rimwe na rimwe ngo ruheza rugahigwa buhongo n'abajejwe umutekano muri ico gihugu nk'uko babibwiye radio isanganiro mwumvise ati baragiye gufata urugara ikamanza bigacamwo hanyuma barengana ukongera ukugurura hama bagufata urumva ntihajya uza wumva ati arabo batahanye abandi bafunzwe babaciye amahera icyo niyo cyambere twovuga kitagenda neza ku muntu hari ino kintu cerekeye migration ifatwa ryojo turafatwa kandi cyane bama baduhize baraduhiga kabisa ikindi gikurikira ni urupapuro bita ngo ni permit work urumva rukwemerera ko ukora mu gihugu cy'abandi nibwo nago nyene nirwo urupapuro rugoye kuronka kandi n'abantu bake cyane usanga bazifite ubwo gwaruka ruvuga ko rwabuze akazi mu Burundi rukaja mu makungu rufise ico rusaba leta y'u Burundi twasaba rero leta nimba byokunda ko bokivuganako hagati yabo bakavuganako nimba ari amasezerano boshiraho nimba ari uzovaho iyo mu gihugu akavayo babizi akazi no babizi amasezerano akahaba twibaza nta kibazo kabisa umuntu akazoza ari amahoro agakora ibikorwa vyiwe ari amahoro ata abantu bariko ko n'abandi n'abandi uko nyene bobishima imana kabisa mu minsi heze leta y'u Burundi ikaba yateye igikumu ku masezerano n'igihugu ca Arabiya Saudite ayo nayo akaba ajanye n'ingene abarundi bahora baja gukora muri icyo gihugu baciye mu kinywabi bigiye guhagarara kugira bajeyo ku mugaragaro urakoze evariste nzikobanyanka mu gisata cya politike bamwe mu rwaruka ruva mu migambwe itandukanye yo mu ntara ya kayanza rwagiye hamwe rushinga hamwe ryo kwiteza imbere barashima intambwe bageze ko mu gutsimbataza umubano mwiza mu butandukane bwabo buramatari w'intara ya kayanza avuga ko bashimishwa n'ibikorwa bakora agasaba urundi rwaruka kubafatira k'akarorero inkuru ya Lidi Gahimbare ndi mu mugambwe cndd ndi mu mugambwe sawa nyafurode ndi umwe mu gwaruka ko muri CNL ah mu mugambwe ranake abamwumva mu migambwe itandukanye ruratubwira ingene icyuma ikirangiro cyo kujya hamwe cyatanguye maze kujya hamwe tukaronka inyigisho tukabona ko dukwiye gushyira hamwe nyabona ingufu tukakora ibikorwa biduteza imbere tuterabye umwe tava mu mugambwe kanaka uwundi ava muri uwo mugambwe rero twiyumvira kujya hamwe kugira ngo dukreye iyi koperative wanasanga nkagenda genda umuranake mu nyigisho bingora kwicarana n'umusendedefuted mugabo ku nyigisho twagiye turaronka byarahavuye turajya hamwe inyuma yo kuronka ibyo nyigisho rero urwo rwaruka ruriko rurangura imigambi y'uburimyi tugaca tumanuka turacamanuka duwa Celestin arongoye iryo shirahamwe twarimye imirima ibiri n'uyu murima mubona eh, wababa ihegitari twarimye kuri uno mutumba wa muri komine Muruta hariho n'uwundi murima usumba ngaha gatoya nawo twawurimiye muri komine Kayanza nawo urimwo imbuto y'ibigori gambi dusanga turiko turayikorera mu matongo ari ahatandukanye ugutsimbataza umubano mwiza hagati y'abadasanga ivyiyumviro vya politike niyo nyungu nyamukuru baronka muri iryo shirahamwe nk'uko babishikiriza ntawovuga yuko bitashika aha canke hariya ugasanga bashamiranye mugabo twebwe ico tugamije ni ukwerekana yuko yuko dushobora gukorera hamwe dushobora kwirengagiza ubutandukane bwacu hanyuma tugashyira ibikorwa imbere biduhuza kugira ngo ubutandukane bwacu dushobora kubuvyazamwo umusaruro inyungu nyamukuru ni uko turi hamwe mu butandukane bwacu turiko itsimbataza umubano hagati y'ugwaruka iyo ni nyungu nini mbere tubisangamo ubwo gwaruka rusaba abajeje intwaro kubashigikira mu kubaronsa aho barima kuri icyo gisabo Colonel Remy Cishahayo buramatari w'intara ya Kayanza amenyesha ko ahimiriza abajeje intwaro ku rwego rw'amakomine kugira ngo babashyigikire mu kubaronsa aho barima turararika n'abarongoye amakomine izintara ndakayanza bafata mu mugongo mu byo babasabye bishitse bakabona nk'ahantu hari tongo rya leta eh, turabafasha bakaro baronka amatongo hamwe yo bahari aho bayibonye hama tukabaha bakirimira kugira ngo bashobore kwiteza imbere bateze imbere n'intara yacu ubwo rwaruka rugize iyo koperative rukaba ruri imigambi indwi ariyo sendefdd senere sawa nyafurodebu ipona ipedezige mibanga kanaki hamwe na fnl urakoze hiridi gahimbare haribonekeza ubukene bw'igitoro cy'amazutu ku masitasiyo cumi n'imwe mu gisagara cya bujumbura yatowe ngahe igitoro imodoka zunguruza abantu aho bagenzi bacu baciye nko kuri sitasiyo ya interineti muri karitsiye aziyatike na ribaja mogasi yo kumusaga nta gitoro cy'amazutu bari bafise uretse kuri interineti yo muri karitsiye aziyatike bavuze ko biteze amalitiro ibihumbi icenda kuririmba jamo gasike umusaga bobo ntaco biteze kuri wa mbere iyo nkuru tukaba tuza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma aribonekeza kandi ubukene bw'umuyaga nkuba kwibarabara bita avenidora mitiye mu gisagara ca Bujumbura abaharangurira imirimo itandukanye bidoga ko nayo bakoresha bya byuma bifasha mu kuronka umuyaga nkuba bita groupe électrogène bibasaba igitoro cinshi cyane bagasaba ishirahamwe Regideso gukora ibishoboka kugira umuyaga nkuba uboneke kuri iryo barabara bita Avenue de tubakurikire ibikorwa byacu biriko biragenda neza turavye ukuntu amatara aguma agenda umwanya wose mu misi yeze twaragize n'ikibazo bageze kuturungikira usanga turungikiye umucanwa mwinshi ibintu birazigira dusubira ibindi bintu bishasha umva turasavye regidezo yuko yodutunganyiriza ikarondera nk'ivyuma bikomeye turabe ukuntu tworonka umucanwa ukwiye kubera misi yose umwanya wose ibintu babizigira bizigira ugasanga kubashyiraho udutsinga atanguvu dufise amatara aguma agenda agaruka agenda agaruka ugaca usanga rimwe rimwe batuzeye nk'amatara nka katorze umva katorze nange umva nta kintu usura kandi kwa amasaha yo gutaba ariko aragera umva turasaba regirezo vrema nuko turi muri centre ville turariha ibintu byinshi ama inzu turariha ama taxi biki urumva turasavye yuko mudutunganyiriza bishobora kubandanya kubera ko turahomba usanga dukoresheje igitoro cinshi cyane turashobora kumara nk'indwi yose atamuyaga nkuba dufise ugaca usanga n'iyo uje ushise uturira ibintu turamaze guhomba amakonte abiri bivanye n'umuriro baturekuriye urumva duca dukorera mu ruhombo cyane kandi wategerezwa kugira ukarangura bizinesi yawe neza uca usanga uri kurakorera igitoro gusa igitoro nacyo urabona gurupe ngeni ingana ntushobora gushyiramo veritire hanyuma ngo gurupe ibandanye yaka ni mpaka nka kantiritre suwa santirilitre urumva duca dukorera igitoro gusa icyo dusaba twosaba nyine badufashe nyine eh, barangura imirimo yabo hanyuma badufashe kugira ngo turonke umuyaga nkuba mu gihe gikwiriye birabihungabana cyane rwose nk'ubu utufise nk'abakiriya baba baturindiriye usanga bagiye nko kurondera ahandi hantu bafise uwo muyaga nk'ubu urumva natwe duhomba turamaze kubibwira abantu benshi muri regidezo abafundi baba ariko barakora ngaha bapase message mugabo ni kwa kundi nyene dusaba rero yuko bobigira mu maguru masha kubera biraduhombesha cyane bisanzwe ibi bintu ibintu bimaze igihe ari ibintu byo gufundikanya utuntu tudafashe urumva insinga bakoresha ni insinga zidashobora zari zisanzwe ziriyo ni insinga niniya zifite diametre zifite section nini mugabo izuba ariko barashirayo baheza kubikora bahavuye biba bisubiye gucika nka twebwe tubayeho kubera amatara ata amatara dufise nta kintu na kimwe dusubira gukora biraduperitriba biteye ubwoba ku buryo usanga turiko turagirana ingorane n'abakiriya turiko turagira twamba muri zuguru zuguru zuguru zuguru novuga yuko nta isi ibiri ishobora guhera amatara adacitse turasavye rero yuko ariko ababijejwe boraba ico bokora rino barabara rirafise ingorane kandi iteye ubwoba isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda muri studio za gisanganiro tubandaniriza amakuru yacu mu yavugwa mu gisata c'uburimyi icamwa cinovu pomme mu rurimi rw'igifaransa kirashobora kurimwa kikera mu ntara zose z'u Burundi ivyemezwa n'umurundi yakoze ubushakashatsi kuri ico gitego mu ntara ya Muyinga Jesus Marie Joseph Ntinanigwa ubu ageze ku hegitari zirenga cumi kandi ico camwa kikaba gisa neza mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubwo n'ubworozi bakaba basaba n'abandi barundi kumwigira ko Fidel Antoine Sabimana yaragendeye uwo murimo icamwa c'inovu iyo giteye ari urubuto cama gitevye ariko burubuto aha turi ku mutumba wa rutoki zone rugari ntara ya muyinga ni mu murima w'icamwa c'inovu pome mu rurimi rw'igifaransa urengeye gitari icumi ni umurima witwa jesus marie joseph ntinanirwa atangura atubwira icatumye yijukira kurima ivyamwa cane cane icamwa c'inovu pome ariyo novu ni icyamwa gishobora kwama cyane rwose kigatanga amahera menshi kandi gifite n'akamaro ubushakashatsi bwa vuba baheruka gusohora ngira ngo abakurikiranye amakuru kuri France 24 nta n'ukwezi kurarenga e, bavuze ko umuntu afungura icyamwa cy'inovu ko ashobora kuramba kandi akagira amagara meza cyane kubera ko ako gashishwa k'ipome k'inyuma eh, canke urubuto rw'indani birimwo za substance bita pectine iyo nayo ikaba ituma ko umuntu igitigo ciwe kitononekara dufate yari umuntu anywa bituma igitigo ciwe kitononekara hanyuma kandi igatuma ishobora kubikama n'amazi neza mu nda gutyo bigatuma mbere n'umuntu adasaza nasanze pome ishobora kuba mu Burundi hariho hose hari ubwoko bushobora kuba ahantu hashushe ubwoko buba ahantu hakanye n'ubwoko bushobora kuba ahagereranye hakaba n'ubwoko bushobora kuba hariho hose abandanya avuga ko aho yatanze imibyaro byaro mu ntara zitandukanye yakunze uwo byiga iyo bitera kuko nabo twabihaye barabiteye aho twahaye ingozi aho twahaye mu kayanza aho twahaye igitega aho twahaye n'imuyinga naho twahaye mu cibitoke tumaze guhima ibyaro aho twahaye mwaro aho hose barabiteye kandi bimwe biraza neza mu nzu yahariwe gufungura neza yarayirangiye umunyamahanga nahigarizwa mu bushikiranganji burabi by'uburimyi Emmanuel Ndorimana yaragendeye uwo murimyi aho yavuze ko uwo murima utanga icyizere ishusho ni nziza ni ishusho nziza cyane n'umwizero ku gihugu kera twahora twumva ko amapome arimwa mu bihugu bikanye hariya za buraya ariko ngaha urabona ni turi mu ntara ya muyinga ariko ndaraba amapome nabonye ngaha nayo murambona mu marimantasiyo mbere nabonye amapome ngaha ari manini byumvikana yuko amapome aba ngaha mu gihugu cy'u Burundi gusa nta mpamagara abarundi kuyarima turako igiciro cyo gabanuka pome irazimvye cyane muri arimantasiyo ni cyatanu Emmanuel Ndorimana yavuze ko mu kigo ca Izabu naho nyene bariko barategura ingemwe z'ico camwa imivyaro iraboneka ko izabu irikira bikora murabona n'abikora utwabo yatwemereye yuko imivyaro ayigwiza ushaka wese kurima pome yo kwiturikirwe izabu canka akarondera abagwiza tunga bikora utwabo bari ku kivi bazoyironka hirya y'icamwa cinovu uwo murimyi ararima n'ibindi vyamwa bitamenyerewe nk'imizabibu amatagafero n'imitima y'imfizi urakoze fidel d'antoine sabimana bamwe mu baguzi b'intete z'ibigori baridoga ko icyo gisumwa gisigaye kigoye kuronka ku isoko nkuru ya rumonge bashikiriza ko iyo baramutse babironse babigura amafaranga igihumbi n'amajana ane ku kiro ku vyo gufungura abagize icyo bashikiriza basaba leta ko yoshira ku isoko ibibitse kugira irekura abadandaza babyinjize mu burundi ni nkuru tubaza jean Pierre misago turasabye ikigori kiboneke mu isoko kuko abana bari bamenyereye gufungura ibihinguwe mu ntete z'ibigori barihebuye nicyo kimwe n'ababyeyi natumye abana genda mugura ibigori basanga ibigori ntabyo abana rero bamaze kumenyera umutsima w'ibigori ikivune ntacyo bashoboye kujya none tuzoca tubaho gute uyu mugabo we ababazwa nuko n'ibyo inshuti ziri mu gihugu kibanye cya tanzania zamurungukiye ku kivuko cy'ubudandaji cya rumonge batamwemereye kubironka uko yari yabirungikiwe je naratanze inkuru kuri mukuru wanjye ndamubwira ko mu isoko ya rumonge twabuze ikigori nawe mfise abana biwe nawe n'umurimyi hariya tanzania yarandungikiye imifuka ibiri biro mirongo itanu n'itanu ariko kugira bishoboke vyaranse cyane hariho n'ibiro mirongo ibiri mbere umutamakazi umwe bari bamurungikiye vyara byarashobowe gusubizwa inyuma kandi byari biro mirongo ibiri byo kugirira ubuyi umutamakazi abo banyagihugu bavuga ko ikiro c'intete z'ibigori byo gufungura kigeze ku mafaranga igihumbi n'amajana ane mu gihe ibyimbuto nabyo bigeze ku bihumbi bibiri basaba leta y'u Burundi gushira ku isoko umwimbu w'ibigori yabitse kandi ku giciro kitavuna jewe nosaba leta ibanze izane ibi bigori biri mu mastoki ibirekure nabyo nibiduhe ku giciro cyiza caguzwe iguzwe ikiro amajana atandatu na mirongo umunani kubera ari umubyeyi ikiduhe ku majana umunani bakazokiduha kizimbye n'ubundi tuzobona ko bariko baradandaza atarwo bariko baratubikira imyimbu hamwe bigaragaye ko intete z'ibigori ziri mu bubiko zidakwiye naho leta irekura abadandaza bavyinjize mu Burundi abo banyagihugu basaba intwaro nabo batoye kuza baragendera amasoko baraba ko atamudandaza yo kwikika mu kiza ngo azimba abaguzi jean Pierre misago murumonge rumonge radiyo y'isanganiro buraca bugacana ayandi gufata imiti yongerereza ingufu abanonotsi gutukana no kutubahiriza amategeko biratuma umunonotsi atakaza amahirwe yo kwitabira inkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques Veniste niyo ngabo arongo ishyirahamwe ruri abarundi bamaze kwitabira inkino za za Jeux Olympique avuga ko izo ngingo zafashwe n'ishyirahamwe rijejwe gutunganya inkino za Olympique mu ntumbero y'uko hahiganwa abanonotsi bafise ubushobozi bwo gutahukana imidari y'inzahabu buca n'indi nkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana abanonotsi bamaze kugera ku rugero rwo kwitabira inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique iyo byagaragaye ko bashaka gutsinda borohewe canke iyo higanwa rishitse bafise ibikomere bitarakira muri icyo gihe ntibemererwa kwitabira amahiganwa bisigurwa na Veniste ngabo arongoye Ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi bamaze kwitabira inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique hariho abatlete kenshi barondera gutsinda borohewe nko kwishura uvuguti nivye ndiko ndakopia ku bandi kindi bishobora guharigarika mu bintu by'inkino nk'izo bya siporo ni amaburesiyo umununutsi aratakaza uburenganzira bwo kwitabira inkino za jezi olympique mu gihe yatukanye canke iyo afata ibiyayuramutwe ikindi gishobora kuguhagarika mu bintu by'inkino ni ibintu bya rasizme kirazira gutukana ikintu cya siporo nuko hariho amategeko kandi ayo mategeko utegereza kuyakurikirana muri siporo hari abakoresha amadroge amadopingi aho baraguhagarika uwo arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi bamaze kwitabira inkino mpuzamakuru kungu za Jezo Olympique atanga karorero k'igihugu cy'u Burusiya cakuwe ku rutonde rw'ibihugu vyitabira inkino za Jeux Olympique kubera ko cafasha abanonotsi mu gufata ivyo biyayura mutwe ubu nibaza ko hari ibihugu bike cane bitari Jeux muri Jeux Olympique murazi ko hari ivyo bakuramo nka Burusiya Uburusiya barabukuyemo kubera amafederation yarafasha abatete mu bintu by'amadoping barabakuyemo nta dapo y'igihugu izosohoka urumva nkaho bahana umuatlete kandi bahana igihugu kugira haboneke abanonotsi bari ku rugero rwo gutahukana imidari muri zo nkino za Jeux Olympique nuko mu gihugu hoshingwa inzego zitandukanye zijejwe guteza imbere abanonotsi icambere nuko hategezwa kuba ama club mu gihugu hanyuma hakaba ama federation mu gihugu hanyuma hakaba komite National Olympique Venice Niyongabo amenyesha ko uwo mugwi wa Komite National Olympique ujeje gutunganya inkino za Jeux Olympique mu gihugu ko wemegwa mu gihe amashyirahamwe ajejwe gutunganya inkino za atletisme abayeme yemewe imbere y'amategeko kugira ihabe mugabo nuko amafederasiyo n'amaklube aba yaremerewe yuko ari mu mategeko hanyuma baca babemera bati mwebwe turabemeye ko muri jeux olympique rero nimugire komite yanyu ya komite national olympique ayo mategeko ngo ategerezwa kubahirizwa kuko ashigwa mu ngiro hamwe yo kwisi yose utayakurikiranye nta byukubaza ngo je barampenze kuko amategeko yo muri siporo aroroshe kandi ari simplifier kwisi yose sintuvuga ururimi rumwe ntituva mu gihugu kimwe mugabo aho ugiye hose amategeko ura diyasporo ngera bameze naho tutavise ururimi rumwe Inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique zatangujwe n'umufaransa Pierre Coubertin mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana umunani na mirongo icyenda na kane uwo mufaransa akaba ari nawe yatanguje inkino mu mashure yo mu gihugu c'ubufaransa ihiganwa rya mbere ry'inkino za Jeux Olympique ryabaye itariki zitandatu ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo icyenda na gatandatu mu gisagara ca Antene kiri mu gihugu c'ubusuwisi iryo higanwa ryitabiriwe n'abanonosi amajana abiri na mirongo ine n'umwe bahiganira imidari amajana abiri na mirongo ibiri n'ibiri mu nkino icyenda zitandukanye urakoze jean marie vianney ngendakumana akaba ari na hano duce dusuza amakuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwayateze abiri umunsi mwiza